Хамыр ял. Хамыр ял. Хыш ял варавыл. Елчік, екуснар, сиктерме, вишпюльт, янавыл. Волда кудамар. Хамыр ял дезе хальгашын пирин халықра пәрбірне жінзем калашы шүйт тумаларах. Мускавраи, хузандаи, землягу ялан ел кулзасана бұштайы. Хамыр ял, салам! Шубашкар земде хуларанынче шавятпах пуплещенде пәрбәрін жінжен. Пристани онда, вокзалы, час-чазах зем тел болзасын хамырялы, теші шүтлізе. Берлиндагу, Фридрихштрассе ятлы урамба, ик салдагу пызык удымба. Перешүллі, максуғаллы, Мыйых вежізем елча пайфла, пір алла шулзин жейдем. Тепри жамрак, тік сыргайык, әрнере бірне хырынзасында битлайық унчухне берем. Ик салда херзе удаща, хужуба гуран. Ик салдак самах пушлашы утну хужыран. Эпсана пығап-пығап та сухал мұнзас. Курнышын беге хес факты, хамыр ял булас вырысла пергелешет ха шамырки пыхать. Хамрял, тень буля, теть хай. тиха, чувашла каларе хуча, ватсалдаган кеш ялдыраре куча буча. Курны деді біш, Курмасан да курны болдыр, тері шамырки. Хыйгылар жыш шурдудар, нүрлібек шамги. Хыш ялсемес, теть сухалі. Чимха, калажар, Ес, елнех пілешін қалі Райын не демар. Хөшшір жив дезе үйтмашкін манас марчысын. Пәдембе хепкалазасын кайынесі ондан. Польша, Венгрия, Югославия, тухрамев вежех. Халяк пирень полк ялаве Берлинда вежет. Ола плага. Пулгалария, хам ташылымеп. Шур румынибе Болгарии шерневештім деп живырт маря урла әбір пыны чох, тарла йохам, авар гурна адалбеки, щок. Мәлі евіштіл маря, граб, платтан, каштан, шав-шавах, асран каймаря емраба юман. Хош хулан чулне манаттым таптамаря шак, азымра... Шіремлі ялым пақчарей сукмақ. Әнде варлық шүдереттер қаржық, сыв болзан, кубыста ақма череттер, ұшырақтырзан. Интересным, манын қаржық колхоз маржухне шабаран пілзе бұратчы кубыста сұрықне. Шаба кежір кышқырзасын, шав ғажақ вара пақчана ғайза ақмашқан хадерчі вырра. Варжаччен она пахча жаттетчеш колхозра. Шабизем хал хунамаще. Шыв тазара. Шыв Шута Шуда гидростанци бор. Карчак шалт аптраля. Шухтить. Пулас марха хор. Мускавран күрдер ушлах. Райондан текех алла буслық утмыл буслық тултыр трекенеге. вірензе юлны юраре тереде вара сазбах вула бушларе пужывы гытра азанне ялы пырагыш пульжымайбе Шимыш семларда бушларыш ялт кенегебе. Халь мангарчык темде туры. Мухтан мазрах Хыне еверлі мишорен хамыр колхозрам. Шавы жау, паян көйтүжі, ұран ятлы жын, ютшердеші күрде южі. Мән мана Берлин. Хыямат тені менезі шынын чарине, Волдурда шул не білмезір хамыр шәрйенех, Германия Германи видер иртнемен пітше. Тере яш сылдак. Час шидер. Эбі илтнічім. Мен илтні. Күтілі кречі. Курнай пьемра. Юразава илдінечі перін урамра. Клуб тавра яшсен жавжаве четредеть шыре. Агадуй, емай уяве, дедеп тілікре. Вранап, Курапщак явыл немежегаллях, салдаксем таврана савыл пулны бұлінех, Пірзымақ палан халезе шырха бұжы жоқ. Түр вырма бір аптезессен, Йонаш пулас щук, карчыкна гала, усрадар самырдагине. Салатне кальчаландардар, ларттырхымлыне. Эшке бұлі пиде шепте, мен галастыда, алдар дытма маден эпте, пулы жыбунда. Темпеге хүчі, Тереват салтак. Сад не жидеші чарына шак. Ивыш сулхыне, лараще шемрек сакшине. Чілгізем пағылдадаще, шухышсем инже, шамраки кыларчы енжік. Леш, Катюшине, юже тетемешекленче, ике пуштілне. Ват салдак парики харасы влаза Ак, фашиствал, ларес тері еребен. Хуземде хула евр хызіне гура. вечех мезер. Мән шитмен мурам. Шәр житмен, детен ұлдажы. Хамырын шәрде хамыра вашын пулны гитлер тет. Шәр житменінде, чынақта. Ав, рейхстаг шине межеес әдемдіратны пірін шергенне, Тақшанақ перехім зарна пуля куенжен. Шын сағалдав, хабартнық келет кевізен. Хырадашын бұлнағыр, не нешок. Эбер бет хырамас бар, бұдымыр батнех. Візім статуизм бұлна, памятник пекке. Візіне елем жындуны, дері жамрыкки. Нүрлерек шандалық. Плащ палаткине урцаяны шиліп шамрак хулбуши жіне. Вешсе елже шилбір ластық. волваскать ташта. Сирджи яджи щиль сазардық симіз брезенда. Хулбуши шинже ежерже, полевой пакун. Анзар вишхай херелже шавдах акун. Ват салдак шавна сценария. Во, аплай кень пір сымақта шарламаре, хай күрні жінжен. Манын вғычетні терілеш хайхи сержант. Сехетне тұтса итлері, бұхыр бір замант. Эппін, час күрат пар, ағыр... Тері ватсалдак. Ағыртнек шапла, курат пар. Сывы бол, земляк. Яш тұрза сержант ягатре хайын жібішне, пожалневал шалгаларя, пахрежін жіне, Рядовое табырдабыр алы леш устав жінжен манмазыр пыджы епшінжі. Удалаш треш, шаршадашы, шабыш треш шулі шулебе бірі, шоп ашы, тепри ывылі. Пыры тепне темскер хебердені бе, вара леш сержанчы хын әжібем. Кайре. Теретем шухатнын вадырах чываш. Камара гукасны лартна аптраман тавраш. Таврыну. Аслади кемзірдет мезер, азамат кеберхі умасть. Танышланжы шынеренжір. Варжы петре, шын хавас. Мирхыбаря вәшре ага сарлать ламран лама, Щитрем эбе мир салдаге хам чуралны ялама. Манжын хаклы кашникаек, хырланды кашни чечек, тіл булать пару, тихай, тингереп тинь пек. Варбушне ларцағы варны кашни ежіл емрана, ыдалас келет хальманан, тавдуза лардагана. Үржін пәлзе ұпраны шыв ишенкер топрана, топраран черчун журална, тапрабавал транать. Үржін шыре юзана, тегеслене вар вере. шиш шешмар шутлана пурын завыл тінжере. Шакнашкал тагам жын янда ырлых күне эдеме. мар, әшне курзанда, именетінш кеткемме. Вұл емра бұлінде лартына. Эп мін лардып шіржіне. Міскербе эп ұры ятлы пулып, деден ұнжухне. Тарын мар бұлзанда, пәр ер хыварас келет вара. Шураластываным пәлдер, эпте утны шыр таврам. Эпте утна, сугалана, Шине тертлі шығыра, шухышне де шухышланы çрчинче хамагура. Шәр, шірме буян, хватла, ан үрген гына әшле, шагында журалны, ватлап, шагындах, шынба бірле. Сывлым үге, томда үге, шүре ожа шилвешсе, Үйгерсе вертлежі үйге, чевілгетіш чігешсем. Асла адыл юқса ерде шубашкар шуме пеллех, шелебей шулне эпшидіп чывашла пупле-пуплех. деп те орық, савым зем малдан вілзен. Малжын юлас пить хурлах, юласмарчче візенжень. ет пулінде юррым, күшні хуптыр каярах. Тейвырақвыл янря уйрым, Пурначке айяра. бегех тербелінзессін, Тень мана да сывыжа, Чапсырмар марбулзан хизепшін, Ешхыварме манажа. Тень, ыштан пілме болдарыр. Ман яда да хурдарма, Кымылда тепхуламар хуламыр пәрбір урлы урама. Он берги пайда атланджеш урла пирле балгама. Те еде, вашлей Иванже, ширзащабе перхома. Ах, чынне чынбе курзасын, мұн урам, е тығырлық. Товырғулана кунгажын матада хеп товырлап. Унжын мар херзе шлетпір. Шук, тыван сымақ пала, Халағашы клесчідет бір, еғырат бір, малалла, шывбек, бек пулинчі вулаганшын шавзамах. Үрігімілі тулинчі, шынын кышт вулазанах. Шавзымах пала керінчі шіне әмет сыбынза, сивечухвал дейінчі, хал баринчі ывынзан. Шавнаш калгучух. Поэзи, кулленькунлық ябала, миллион жарынша кленеші вой илеші унбала. Шавшавах чынне калатпыр. Поэтсем эбир ялан ыран ежінде жунатпыр. Тем барзасында баян. Туныбек ішпе кышткаштын, Умінші малашлық не, бұлдарулық не шанмашқын, віренсен чываш не, немінле мұқтавда ұрық кірлі марчы тузымзем. Хупланзан шыт тұрғырық. Тегіслендер темескем. Перебурныш халалана пер аттеде пір анне. Шоп шаплақ шыржив дабаны піррекшех мін кашныне. Тужыны туба мухтане, хир жыны шыжын хербе. Ман жынак чаваш юмане, чыз терек, илем, теребей. Хурадинес, Шурадинес, Херлятинис те булать. Пирентинес, ежель симес, Шулжы бавал хумганать. Асла, аслы шәрде бұлі, пурчухиде, товари, пирен камал бедуля и бир асла шерварди. Авалдан таван кедезім, вырыс халық варринче, русь тезень, расщей дезесень, әптебур ун яденче. бачун беху срадап ашамра эп ун ятне, урым-сұрым шив журда да пыльчык ямып ун патне. Ун бала хевельщен битле, шәрде, пәлітте хитре, Ун бала юрлиде сипле, камыл туртна хитрем. Хужран шандалық хымыр. Хужран уяры түбе. Шавнашкал эбирді хамыр қамылба жеребе. Эп юрларым тәрлі юра, Хыттыне де, шемжіне, тәрлерен самах ер дуры чуным чілі Хош самах хаяр дұқсасын, вғыжы еваш мардан, тебір жух эппаны сасым, валкілме жіккен хамрын. Жәр-жәр урлы, тенес урлы пурнашке хашеч ют, бірде марвал күджі хурлық. Хальде аға, он шәв жұд, Хубырлашын выл, тапташын, пирен ежіл пуссене. Тілбірен варри агашын пирен лапка оссене. Шавынба шиллесте бұлдым, бұлдым тавла шавла Тарықса тұқсан вот чулым хыптыр дерім, шав юда. Шварне пежер дердерім, вұл әлек ұшса сынақ. Савны жәр, жұралны жәрім, сан жинжин жин Аптраман тавраш, ұштавыл. ұштарақ шешір жинче Надали, Энриде Павыл, Кулине, Иллебиче, Оштарахши кюржа ажа, лишь самая всем, Верук, Виктор Басов оштарахши, пурши зим. Ешук. Аштарах вано сахадзе надалишал на грузин, Кам буш худже, кам шухальже, кам зывах, телейлежин. Мен галбадрать хеведер, мен лелехун карджеге, Герман хыбарне білемеспір шук та жук, епмарчышке. Выл аптраманах шихалі, ватасла шықалашле. Кам білдереха, кам каля, чимер, калап малашнем. Пите анхистерха, ергелі адер адыл херінем. Адыланы сулхан, пристынь, сулхын, Шылдыр сүне бушлана, баккен жеш мычлаттарать. Иге шыннын ыйхы тарна. Иге шын шывынгалать. Лайықырақ пақса сынғалі ик салдак бек күрінжі. Кынгавак диагоналя шылбар ады күншінжі. Гимнастеркізіне хывны, пилікре зем, шүжінзе илейші сивен, сиві живе серебензень, Шалгалар іште тумланжеш, шаврага кушкіскіне каларза бұқса юзанжеш, харыс чикрешкі сине. Бакен мұч түріде сүнже, кеме пульжы күштіліне. Вада бакен жы лош сульже сары вешлікі Тетріне хаех вал сирінін юғыма ярандарадь, Пархадарлы, лопка ирень хвельнечин мегаять адылбай жет ваштаваш, шура агаш, шура агаш, тур жырлах, межемеш худ, агаш пульче, прагут. Тергезесін танлаштарыш урахпада унсынне, халлеге ман унда маряш, Чынлазақты пристане парахучав илбеле, видер сас парзасын, усрав агыш еврлех щитре, еп шынжы евашын, ике егет унятне курджиш, герцн тенине. Кәйжеш, утрыш парьене, ене, пычыш туғыш хүріне, дума да вырын бит сайрагу джух. Шак этемлях ывал херень, кана щук мэнь кунень Тұрышсақшке тұрма жатпыр қамыр чымыр шыр жинже, кәлі-мәлі шуыл каятпыр, шүлізем шаплах инже. А, хүре бұлзан хүре, тіліндерін импире. Канатсем жинел раще, хире-хире жик салдак, Худашы зіне салдашы, тем шалда, Аштырған арбузе тухряк прин. Хужена вишнебек шеклезе бахря, аллап пи Аптрамаш, сулмаклы жимеш, теревал. хай калать. Арбуза шырузыр зимес глобус пек шавыртарать. Тень валышшенерен жырашын пур патшалық чикине. Тень бір чики хварашын кам білет салдақсыне. Пегебе волкыш ерлере, шып вода жерден чигет, надыр тере, шадыр тере, арбуз уйрылчы икке выррис сирпенче, саланче, туда да хура йылдах. Юлдашне кассаты таржы малданхи челле салдак. Пылланза драть кербеклі, херлі жимеш, Август уйхен хевеля, азамат пек унжинже. Шырткалашы перегетлен кулачпада жаралла. Хуппине херлі пәтсесіні вада шадыла, тызыла ташта пәтмезір әмәрхи тудары юрди. Парагут тізен илдейір палрать тудар бурри. Кудам кишіне вырдатте меллерех таянарах, Ишланы печень ян янрадать тудар вара. Чваш шаппан шул жүреть фыл. Урла юрлагана паргадар гурайме тетфал. фыл мухтамаш педяғана. Вырос пур, он с хуми бек шулдра. Мадезе вал, Россия, утзем, елт Вал Валбағат хайуллан, танлан, Эй, сыхлан, тезе ирцень, Грущиксен сасы хватлан үлденече Эй, сыхлан, дезе матрузе ывыдачы канатне, ун он дузе стень разин әмірне. Эй, сыхлан! Шавхулан саза, урахвал негаман жук. Вол четретне каза-газа пур пачал гаун жук. Элекрех шапла чадал. Шапларах чыкмалзем. Халь раснавал. энде раснавал. вурныш, ще не дем. Халь юрлашы тергемейші чаваш семде урыллах. Ик салдак апат шиеші. Бізен шуғыш урхла. Түбетей бек шеш хварджиш арбуза. Кеш он ашне, алса ширште тулдарджиш ывыш-ывыш варрине. закана гына перджизем, піржезем, ре. Эй, шакна, келде агасче, тетпірі. Илестер, э? Колхозра, арбуз пулмажи. Пурибурдыр да шабах, аштырған не давас, дед. Пуштарат леш тұрышсақ. Кесінжен хашат кыларжы, токрыде хемел битне, аяк кинерех вылзарчы нұрабек пірчесіне. Вара вырты тазалзавыл, салдаклашын әлжіне, пақкаларе таванадыл вижім жол илнескерне, он юлдажы гимнастерка кесене хессен кесень кларать Василий Теркин тусны тадык кесіксем. Пить паға тербейлі жүлік шинжен, тазаш капран, кенегелзе херюлін савабағышт ұжынсан, Пить паға сыран тапсалла классиксем выртсан ума, Үлдін саспалылля анла томсыне ұшса хупма. Чап мұқтав, шыржыв нужен, саваш, халық ехравжи. Пұр дүлек шыреде ұшын вештерзесін жавражил. Чап мұқтав жавна илсесін, инжитри ажабюртри, әмірне варшман эдемін салдақла тапсан жари. Анжах әс шырхут мұқтана, ба вұртсам, сывуна да азын малық, ұнжын некішт ашытсан, тәссірлення, лүчіргенне, котелок парангибе быштарны жак Вол салдак винтовкибек. Хошухне булать салдаган табак пурда, хучы жук. Дем журза хадер ажышынны жук. Тер кинда пырдак шаргорна. Кенегень виш хердине, шын тирбейлен касса туртна, тігін мезір Шавнба пыраттех хальвал, гимнастерка кесинчех. Аваза тюлекене адал. Шул те живых, те инже. Малданах Адалба и женчи кабар, чипаха парахутсем, шубашкар тіліне тюзей түзеймезір чадаймазар, чухаращимен партапхар. Ага гуда сазабачем. Тванадал вулаза полнышен пулнышын варанчы, секретачы сказам. Шубашкарим. Щав булаттыр. Тере тёркин влаган. Волтадах вулама хатер. Кужы мощ та хубынман. Тірткелешшіш теперавак. Тухриш адыл херрине. Улықса жетсен зазардак, чор дингерчіш пәрбірне. Аштахан арбузе. Варлық. Анасмари? Ну тада. Полешке владылдарах, шигелет теміргунда пирин ял инжеде, юре. Тубып хашу башкарда, ангулян, мен детмичурин. мичурин, хал хамырда. герцен вище кышкыртсасын, кайры рядал варрибе. Салдак асын, утрыш адыл херрибе. Пір киос кучатель бүлжі. Сары, Вулад, вулать. Марвал, сыра тузи тузиун кула гула. Сыр, сыра, хенбегім. Шут сыр. Пір замақ врендінде тұлдарари. пек, ун и илем бәдейт. Ялдини ямраллы болдар, пыл зырахым лаллы бұлдар дейші даврара, так мага шапсавара. Перен вада тухтар бұртшы. Шапшурах чите, моторчы, Шабірре каларе хучы. Авалхи хуралғанла, түсмежук әмірзінже, ұйранбас разықланы чываша шакшыр жинже, керевал иккеленмезір. Шау бұрдак юдені ләккер мандаванчығый, мұжук. Шавынбайып ашты жоқ түзейместі пул әшмезір. Тен ұнмелі киверектір, маныш мархавыл күжуқ. Ямак, пішке ұшса барға. Кая юлдар, пуш Ах, телеем жоқ, ушлаға тентепне тутлы ларза. Ай-яй, кабага бит шура, вәрға, вер бардак кына. Хуштада пір пүрне жура, хальса кунла, тавзанам. Савманам, течірға юлын, елгул запық сайлет. Самаху пичі бұжулы саваса, А билет. А тежок Чынлазайы, хыш ялземес. Хамыр ял. Эпте хамыр Хузайы. Уржамарга. Ну, калгал. Ах, Кам камхай раны кухадер. Хували тулдарға иккен шаққаза үвіндерер. Хернежем чаваш салдаге сархере Юлдашне влага вырысла анландарад. Тунзахларам, теншит сагыр шул дергелля галашман, челгене манны мардыр аннене аштан манан. Берлинда курзаттым эбе пір генерала. Чывашлах пуплеть, а тебек. Кам давраш, деть. Лар, кала. Ну, унба пиде хларайман. Генерал генерал, генерал. Хуягаль важаватлан хош район істет, хош ял. Да, теть ворезе. Тень кино курса тухар. Теть Ав театр. Худашпахи. Лайхмар. Ну и эбелешшін кучинеш пеки курзан. Ман трофеем губалетин сыва бушта виш суран. И дус утса выраща, шубашкар урамебе. Хошух ала, еткалаще, астумазыр шардебек. Асуза илзен кулаще, пагонжук, сакунламар, сат пахчи батне духаще. бұр, вулар. Савну дозамы хурагужым. Но канаман курмаллах, тетшважы. Халі дузым паранар жағындалла, пәр юлдаш мана жыранчы, шак урамбалла бұлас, он гунда хыне пәр датчы. Пызықшыным как калас, Шак кашма сентре барзасын мағыты жын гулянан, Хамыр ялчыде халғашын кушныға волғулана, Шурт сырлать. Малярим. Маштар, чын художник темеле. Чимға шак асфальт шулбадыр, шак шыға хушы белле. Э, автобуста жүрейтмен, чарын оғында тұқтар. Зис шитсе доқсан дейін, житре. Виктор, лар. Куядай эп илтне ахр, тейн манын влаган. Точно. Теть салдак пек автор. Таврнать манап траман. Басывавыл жуламайын хынына гереть. Тебір сыбык вулазасын, пулын эс керегере. Сывлыш шавырным. Шавырза илярға сывлыш керузем шиткелечень. Лажана да тулық сывлыш килле жыл Манын Манында пырда канмалық янды сырыш пулмазан, тупмалла баян шаранлық урғамақ пегас паллан. Толлаза ярам пірер жыр, ешабам верен пытты, герой зем візем жүретшір, шамрық семха вайбетті. Сарлага, ем ежіл улық, эп яхшран жавулықра, чуным дұртны бұлдар улық, лириковал урхла. Шамрык сывыш сывыланын сархивел заярать, саранде, мэнь галайын, юрадач ваш сарра. Куласа кулать хевелі, хамр пәліклешіне пыдан задавал ильгеля, астударе терлине. Кашнинех телейдех орлах, пурныш кыткыс ябала. Розы дадын, хула вартан тирене алла. Эп шуралны шарам живым, Асла шарень варинче пурнатьха ырысыва чиберех валхаличень. Щичер юра пельнявада вада тенар хведеры кеверли, Йывалать ташта кыжада, Эшсір юррын мен гирли. Кызая вашлей савыш камагаду Мангалех, хальченде, шавиш, әмірхи кері жүре. Мен вас, шымылану жын онзыр бұлны данне, юр-юрланы шамрық пұшын азын зақы әжіне. Шав юрра итле тұрғаджы, юрыш пул деземана пегилене эбегарджық баттатсағыва бана. Кевине кевелей мерім, Саввине завалаза әміре, әп әмірлерім тарықса да савынзам. Кере жүй, шабы жүй, пурде бұлжы бұлмалла. Унзырғал, тагам да кай каяймас пырмалалла. Кашниех ыза врентрі. Ос шуки чүшкі зембешем шерек шерден тевретрі. Шын ангурдыр тені бек. Саламат маги вутукмагиде хашчух. Шын чынжул кыдартрым тере. Хыйын, чын та жук. Ах, мменнчухлле реформатор! Дон Кихот храхизем чывашра эбир курмандыр. лапкан халь азайлзен, кашни ехтер манын шүш пәрджізене. Түребе галас пулзасын урых білмен берге час часақ сывладып, асын таврабек сымақ Пуржын хурчы шуды пуржын, явалатте хый давра, шипенешін жымғалужын хый жалда деп ларать. Пайда жав хурт пектене перватты элекавал. Шухышларымда пәтшенеп, аванны сахал. сағал. ха хый немайын пуржынақ пулзан юрри, сөз пулзасын міндівайын, Волда ерлете ери, Кызая давраш вашлейне сывыбач ригюцень, ыры бурны жевешлене кымага ашибелень. Тав жак малданын гарны тұры бұшлышын зіне. Чырине візем кагарна ұжа бұшу бежумне. Савуба гына юлзасын кушмагушын тенджере, хендерех вара юлдашшым. Шулзерен вал хендерех, калі жага. Хережезір, пер конфликт шырада Ни кағалжын не үзір, не усламышук, не пуп. Пулнанде пулман мардар тірлі ебық-ябықта. хай пулманшки автор жавын жүқтыван елда. Халлеге конфликт дезесен, хережу дезен мана, эпшакна азилдерешін тергезе вулаганам. Үры ятлы вулаганым. Пульжы аслы хережу. Шав амантны чуным маны ниғы жанда пиржес манын санын кашнишынын шынчынақта шын бұлзан чревидер тухреманын варжығаршы шар журза пур конфликт сенженде вирлән пыче пәр конфликт ұнда. халыға күн жүл евилем әс шавна тұйзасын, тав Шақ кінегіне құпсасын, шухышла да бұштавра. Узалба еспить аназын салдага. Манавара. Книге бәтменға шуғыш, мен бек туйынать. Хурлых, саванаш, елт худыш. Аптраман йых, пурынать. Келдем. Тәлік көрне баслашы. Тет сламшы баян. беклі сарчық пури. Шавы, шап шара жердех, шымарда туза Ах, арагу шәм вет, дедіп те жұпса бұрзақ шавшы шымардана үйледіп. Пұқрым. Шәвер пүжен жен, шотны да еккен мұндарын. Ну, варамен, шотны-шотны, дед хеведер қыдырақ. Ах, аслашы тем женезі әненместен күчухне тілік неде, немене неде. Эбі тілік тілленешін каш, эндрейін кебебе, пұжайне құрза вұртсаттым. Авқы тартрыде қайхи, тәлік, тем узалты зелім. Ну, апла міне білдері, дед ветер ивашрақ. Сабани тацах каларе. Кілме килі жавача, анжақ, аман амансавыл. Оржа чарынна шын зывы, тәлік сәрдегіліға, дед хеведер, сыбани килсен аван. Телеге петюшыға әлі. Тәлі болдыр шепендік. Дед стареге келішсе. Чухлаймасты бебенімде. Корынмашы тіліксім. Грузовик шинжен ана ереш, иккін игі енеле, сукмак кірзеде варлы вәрлі ереле. Игиене сара сары қымыл, суратсем. Шекленеть на камал, хамр ялчывы ғырынжем. Шемелзем качал питьява. Той сайра пулма кень. Мен дерителей вал, сыва, пушпалла кележесен. Тагыз шке чваш рживе, Ял мне таянна ял, шаверчеть, хунать хер ывыл, щукна чарас вайгал. Отсан отсасын, бір-бір ту бекі жінчен тавралабы ғас пулзасын, водар ялда көрінден. Әлекірей яла выружын. Чималдан чергүйі көріна чы сейвен, ютын, шүшенетші жінчірі. Тірлі тамаге, шатмаге, тенжізем құрада чеш, тенчынахи, тетчі бұлығы жидем. Халибер яла бұратпыр. Ес шыв башни куран. Ес азардык элеватор кармашса бұғать таштан. Аптраманын көже шивче. Ава радио мачты. Леш пожарный хуралдыче. Шава. Курынчы ты. Шилярманя, складта ферма, клубан симі симри. Аптраманын тем эштернень, Талбынза сигеччери, Шавклу чылайвал бульже, савнипе. Юлашки хут ташланы имеше шул тульже. Аншытла салдагам. ут, Пілік шул тухман шулі, пат тумлай тузан жіне, Басавта сынара бұлі. Палырт мари күрніне. Темскер, кужа, шүп кече, тезе бұрын Вәлділге тірішту дірвежі, хепхерліх ик күш Рельс ларца терек лешіхна і хымахері хереслезем. Иге чілхе бемін шырна поезд ранзықлан Виктор Басов азырхаря чывашласымақ сене. Тәрізех выл хальвуларе, чыр пықтар жетандышне. Астуман да аптырамани меже кашман, шпалы, курги, варманы, Хынықны да, сынаман, Пояс самаға жырадыр вырысла хезерекень, Теребасов. Шермазыр, шук бұлзан, кевженелен. Емрайын шывығарчыш, уничех апхипатне. Сывлыш шавырчыш, кыштларчыш, шылгаларыш тузаннем. Пилі кулды верлік чикне кюбалы шилхапха. Иливан хуралча вильне, кам Ак ялдан чупса тухаще, и кача, ик шаклабуш, хапхана яри ужаще, ялгыжат тывады куш. Эпсана паллада птере пірәжі аптраманне. Тусне хушра. Валерий, чуп, еле батне. Леш чуп гына дарзачы, чимға, тере аптраман. Иккешне де кемел бажы, такшанхи елабалан ыткана тенех Валерий, чавдара чарауран. Укшине бақсан тілері, те пригушан. Сан, тенге кешуки. Шидей мерем, кадара, Норвегин, Люксембурган, Бельгинде юрадера. Пулай марым жалун да, дер гулза зайынри. Ну, тепре гайзам пуладан, илзігелін жүх, юри? Юре, юре тетя ялдерже. Леш шаплах пагылдадать. Хожы Венгрине, хожы не тупса барать. Пур Болгарин, ячель Лева, пур Румынин депрер, пур Германин. Кучухне ол чиюни бультенджере. Эсташтан дар пуйзассан, тетя Андрей кленнебек. Чук, ибір музей вашын хамрыкла сачизембе. Аптраман кулзаку кужарчы шавача менденине. вырыславал онландаржы басыфа унымметтне. Піріне жінжел араще, сем карды белле, шом чаваще, шом арлаще, кун илеме кенчеле. Август уехен хевеле, сулынать каштинелле, пірача жүрет, Телейле піжекшеш күмі Шул Шулчинже емра турачы, то волхушны булинех, ажана барда кучарчы, тұр тетвіл күміне. Ақ күмі жіне ере, тулы ех жымра жүлжі. Пул сотадынем! Шөтлелі хереш пұлны вады жын. Мен қалатын жым ес, тенебек жа. Унтын жи илеме тигес, сутна илне ши анжақ. Салдық семділіне засын мучи хыврешілікне. Эже бұр бұлас, васкавлан, пыранать вал піргенне. Хальзалдақ тіліндерейме, тавранақ де, ял ежада ял едеме, палай маре бұледейін. Ача жеш юда курзасын, чыр тенгерчі де бірре, Хыйшне тыдать хавасын нигам шукпектенчере. Кылдыр-кылдыр шақ турдать те канрабавал кюмине, шаврынса пықсақ пырать хый, кылдырмачы Тандыш Ажазем ялда сайра. Ашы земзір хунаман жав. Ары йық пулны варжырам. Салдак сем келеші мари. Тере акпер азанни. Пирен пулық. Хыбаря пурче. Тере сабани. Вăл булзасында паллайман. Меже жолын дегілмен. Хой пығать, пығать мұндарын алдубаня енжейін. Ақ салда құтса да житре. Сывы кенемезем, сываха, хушеби, шиліп, ларыр, лары бір жінзен. Мінлерек колхозын муле, тұлдара дегімыла, шығырлы да барлы бөлі, құртлы қамырлы. Шапла, бұрынса бұқсасын құрын, тет пәрегіш хыдарағы. Ялан тәрлі явлак пурон, тетті при, мәнех вара. Валешу жал да бульче, келешол да булеға. Айуях, эн три! Йок ульче, сабани тахла чахаль. Таче, пыче, ыдаларе, шап пандаржынчы шумне. Азанне шаплах палларе, тетенре хайтандышне. Тәлікре, курзаттам мари, тетя сламыш Эндрия, чимха акала запарап. Йоре, йоре азанне. Тудырне юзаре карджак, пуштара тешне, хона, пахкаларе тесызардак, чэнче пече Петер, Ой, самзу давраже, мен давар самзанам, занам, юзе тухна, шыржыда шекілха кел тыдарынам. Ак, шапла тыдарда ага, шеклізек шабар юсне. Үлімре жава агыш-магыш анкылар дұрвы бушне. Я могу на чечи берім, шак шешке. Аш, э, келей мерім. Эпіледіп. Шавы Выржы ұнжын, пүш петті жер пұл жежа. Пижу білен, пір-бірне курманы Жүк Шук, ақтар. Эх, кервейн. Ку, ку-ку бұлай тұрадым. Терек не қачына. Педірне пықақ тұраттын халькука дитякына. Ку ченчі. Килға бедір, ан йотшын, мадаран карча И Имене тер, пәчекрех шавға, айван. А юлда жухаш ял. Э, вырыс. Ашамыш пор бульде. булзан самайға, пырес. Утыр, пупле бергилге. Ик салдак, первада карчак, тебір пәчекші ажа, Ырваус раз шен жанжак шидінзе бұран қалжа, ерепенькіна уттарчич тұғырлы хірі белле. Білет анху хупландырақчы, хамар туслы хевеле. Херіх пірмі шул, шулла, на керегене шэнерень хальшын нулать, аптраман илле батне. Тулдара дилле бичке, каштине расна жерке, камбурри щукки кижинчен шарламаш хакереге. Кулине на гына сырине іштерінчі ухазнать. Ку германа, те волчарега, те шук. Тулдар забарать вара ытлаши курга бірле. Ага шурт хужидарать, шамгине пырдак переть. Эбе, вырс ялыбе, тост калашын, хамыржын, шендерюжын тедіпте, партишінде халықшын. Тәрес, Тәрі ұшызас, вырынлы самақ елдаш, халық халмінлі қалас, ялт бір аптраман давраш. Ку Иван Исайджичке тедір бұлі. Шава ку. Аптраман әженешке лекмелехінде жаққын. Ужынны самаевта, ұнғырақ шанны пұшақ. Сулаға ебе еда черкіне, шүтлет хайжав. Тем буласта тем келес, те сайыраста да, те кале турца илес, те сазадық северлес, пулдыр бірі шалда, ян тудар чиде еван тавдуза хыйматлахне, үбендер же янраган черкине лепки жіне. Бассов кышт именерек сыназал араганскер, ел кулза бірле, байлы да чибер. Ак Самаев хайгине, Мэнь бұғадын, таяр, Аслы вырыс халықне алдыр девеш. Шіркемар, перекеть, тезешеклеть, вадаслаш эндребе, Виктора шаккас келеть, кармажать выл, черкебе, вырысла бергележеть. Наша ваша пурде все, значит, мы удин ращей, сам залдах хевейдер деть. Кардашне герзень, юрать. Первал Виктор орденне мухтавнеды цагурать пір әндірейін шалдырне. Теміске раза илзе, ах, асламы жы, мінле аспамарыныз, десе тухревыл Ак, Георгий хересне шақлы ват салдак. Ларча хэйн вырыне, танла, тюре, шабырдақ. Виктор Гурчиде кулать. Значит, воин, ветеран? Лишь пушнек на злать. Никак нет. Эп, аптраман! Шүтте кула, саваныш. Вакт век шыл ерензем, теттім чен хал Пүрт тавра кешілдетсем. «Апаля, Ашта варавал аптраманан кежінні. Килде жук, инже халбавыл иге жол ялдан кайны. Картин земде вол сырларя, Асламасов чабеде ана канышлых памаря, шавжыклері әмеде, Сывыбада паланже шүрже валшкулға жатне, ялавады ярзабача ваданзах париккешне. Аполлон Иванч учитель, ман вренегенемде поэда духма день. Течи ялчинчемінде. Юнешеве, Течаша! мұқтайран үрдеймізейін. Анда дыдандар!» А как же? Трукмар, хуллень. Хынче болзан, ан ерен. Астывадып. Чемберде Константин Васильевич та берін шағынбек де. Мәңгі дарты властуға, ак кештук тезіна. чывашша кучу хеступха ун тетне пельменжінна теччче аптрамане малалла. Кештентинын амыш сәже сипле булны булмалла. Халах сибе, чунғавале течілеш, мән әмірден, тәлірні ни шыны ятқы бареден. Видей мере пулай пулаймари капитан, вадамшкул шаплах подержи перенкежіне аптраман. Чомыр жәржіне пірреміш атом бомби үкнішул, мускавра елченерен мән вол суйлары асты шкул. Репин да болза болмаря, Пушкин да була ящук. Атама чухлас мари, Чухлама майкеліне чух. Лайх саваш икке, вище. Теншидет шагарова, водамжеш пулзанда физик, Кирляле хальшыр жива. Шавнашкал шутларе павыл, Врензе брать, хастар, Матезесень хый паллахвал, водамжеш пулашын мар, Аякри даван бұрзасын, палляна ұйтса білзен. Студент травал, дед мұнашлын вадаслашы үнжінжен. Студент семте келегенші, ку ташташу ирттерет, пес шырза кайма студенжі. Ағырнех візен секрет. Шыр урайлы сулхын лаш. Әміргі хымла шыржи. Кардашне керешін каш лопка, лопка бек шыржив. Надали білечі берхер юлдашы шавлашра. Пыжыл-пыжыл кеміскер калашашы бажырақ. Ахал жухты хынаган тумба мархер. Ункебі ялдыр-ялдыр пұржындан тізебеде бейді. Квакарчын бәзе хейін курынза шешсе елет. Хайвыл явны пеше хин шүжіне пөдіргелет. Хальден хал анас хевел алық сабала шуткам сендель вылянат хербидінже. Пыдарма бұлдарайман савынышта бұрында, шымылы хорлықта ұран, вартын қаныш Ку Самаева вирук, кетсе елчі савныне, шав жавақ кеме халчук, пат түрек савны келіне. Именет выл, воданач сыбырақ кымыліпе, аванақ тамарына сігінсе жүрені бек. Юлашки шупка шевле шуныхан веруксыне ажашланын шишкелеть. Чуптаватте лап Арзыр юлна арымба аркетсе упраны хер мен жінжен, мен кымылба калаш салыра шедер. Калі мандыр шәр зире. Әпілместіп немінде. Үріға шидердірек, әмітленнемеде. Уйық хапха, алық канды күжілні кәжір бұжы варага. Час вұртмаре келшінні. Собаниде ерібе, тулан шаван перахмай, келеде енюхребе, утре пулі шавчылай. Уже шакна вачара хальде авгрикардынже уйых пашишсе вырать, чыржи А Ава де шалдан Ма ушсайрат. Макемері ман, сабани, Уражынать! Ах, шакна, деть карджыге! Ваданашшы жамрыкан, палланде херенге, мен давайын. Аптраман! Кыш тұрзасынла шинжен надализа сянжа хілдіне чинжен, шимжен, хурлықлында пек кыштах. Хурагушлы петере, шумінже тапкаланза, алхаса вырданскере, шубырлать выл юрлазам. Всем варманя каш такаш, Сунжіля ваш та ваш, И за нащуях, а нащухраш, Чи верепечек ще чаваш, Урупа антапка лаш, Алупа нащапка лаш, а небес антавлаш. Шевар аптраман тавраш. Аша шумар чашта чаш. Искольчам шеклинти яш. Шүллерен шүлле кармаш. Шевырпечекше чаваш, Юлаш пайыз пул юлдаш. Узал байыз анпалаш, Ташман ба анбул яваш. Шевыр аптраман тавраш, Выраспада tavanlaš, tu darbada estus laš. Пурде пирень, хурандаш, шивыр, печекші чаваш, малаш, каяла юлсан, каяш, чын жылдан анадаш, шивыр, Аптрамантавраш. Аптрамантавраш вранже. Пуринчен лаштан пәчек пейдер за забаджи. Тор, анне, чабар авдан виші хыта. хыда. Хыда то мала. Эп паянда була тыдап, Терепетер малала. Тыдын, тыдын терямыш. Эс кунда тытман бульде, ебаш-ябаш шабыш хыбаларе. Шуха теть Хальку кибур, намыс пуля. Пахчараман күлі бур, тері бейдер, Пызы кюлі. Юре ывылым, матур. Пылдыралықса сибульжі шыпындух регулине. Сиплесет шырши актульжі кыштырзан кілгардіне. Нумачен тарчы кукамай әнесетне. Педірова лих варчы шырине. Шилли депне уйрым зоре. Вицелартре алгумне кургибелле. Хапхаушри диазатре кете велле. А кендрейде вранже, тухре уда ажынжен, ада тұхыншыде анже кардышне сайхах шинжень. Пеледе валбық каларя, куне ыр мала. Шымжакне хушлат каларя, лавала, елавала. Таштар рельса летра, хылғарачы тречін жен. Меже улта улты надалі надали межін жен. Өвілін пітне жывайхай. Эпте, эпте дедіпшке, кукебе айтват вапха, терепечік педірке. Алран вăл шылгаланчы питне шылнă жылманах, чупсанчы, хылашланчы, кукыш умень аванах, çүлелле варанчы клере кукыш тăкы сачана, ужамат мӹнле ха тем манады беп Аптраман сумбай, ергеллін тавра ача. Ундан алыне тысать прерін. Ку сумбай, ку аптраман Надали ытарай мазыр пахре ывалі жіне. курать влагыр, тебір пейдерін зіне. Тыны не демандан буле, тетіндірі. Етін жеш, Шывых маршки горький жүля. Терележі күчінеш, шымарда жерзі худым, кугіл жупрым, пыл улма. Ну аплай стивиш пулдан, ман батыр тузыма. Тивешли нумай мар, Тубы нешке волкучух. Пирень урых пульжы бамыр. Шитума халька мылжук. Евран илгаяза макне. Пәрі аттянне кедезе таврабульмеха ешне. Унжын мар Андрей, пледен еврмашын шаконзем. Ынланап, е эп чул дедін, кетсем кетте кет эп веренешін ну хамтеллен шымылмар кышылдан кайза керешін ехузан ешу башкар шак пырда кадаланзасын урыхлани чей день Ивал не пықсаваласын сывла елет хулин эпе пызык терепейдер. хай жерневе шындырать шин шинжин кушне елмезір пызык пызык кышкырать пызык пызык пызык тере хвыртамышы ана. Пачырдары, хестерлере хый жүмне А, Ав, мен бызыкыш вылку кышпахайыз хурамкана. Ам, әнес пудаш, зы ярабе бұхвна. Эп хвна жиедіп, ам, дед педерамышне. Эш еншке, шеседе, дедліш ирк сырғыне. Шаплалла калашрыш иккіш, вишіште ебір баян тухса утре вара пичеш пахчари сукмак балам. Басов пурынче чыз курже, виже гунщак килешрам. Ну, хыналых сруге тульже, теревал энер варам. Тургалары вище, течче элек перенязанне. Пюрденде тваткетесте тереша тереша подгулине. Тебір вырдан бұлдет пір шок, ундан изермана аллын пилік пирне дейер. Хавар бырыр ханана. Бұрында, етем күнжөлі, андятла эппин кажар. Пахай мұрда бұлі, ял ялах шав, хуламар. Лайх тёте пиде лайх. Теребасов шурмалла. хенде, хаймаян, Пурна дедем шапла. Шавнашкал энергалашты энриамышхын ибе. Куш хупи хуп мишіргашты, Виктор киль шуха жібе. Эндрирень малдан выланжы шав сайхах шиінчінех. Пахчана утар аслы кайын пічінех. Тухриде, унда хиведер умыши забадиккен. Калаштар темін темінде бір шып эндрежів гаричен. Викторе турт мадратте стариге пирус сенить. Леш пырдахып сабығатте. Челембе торт шаллам, дед. Мен жын, мен вара питчелім. Челем туда жүре дед. Он туды аштан хабелін. Авал шыв питяштереть. Те чанах калать старейке, те шүтлеть хаймелебе. Виктор пахреде парикке жыне Чанах табек. Кушнежеш пардак хестерні шурзухалла кереметь. Виктор демескел систерден темро ғутпық сейлейді. Күлчі яджы шамрыққатшы, лешін пәрінчік тұлды шамна шешкітсен рачы. Хе-хе-хе, кулать ватты. Шыт тумашқын юрамажым, ұжығы мылы жінзен. Шыт тумахи ведер маштар, авалхи шайба шемжен. Улмышы авландарадып, тетесла шендрием. Августра сәткен рада шахвырдайт старик чием. Хамда болушып хадері, мен беге хенри. Колхозса жән жоқ тербейе шавна бұлышаймари. Тері жуғышлын хеведер. Шанжы сат бірхелінже. Шавындан варақ чырдейтпір. Шанжық, шамрық сем жінже. Салдақ сем келзе құтырашы. Майлаштар ырға жасырақ. Тухыш пулетші бірдақшы. Килдене. Анахамах. Калашсах юлать аслашы. Иге дус шывхерине, шыванашын, ужылашын, анчыш саргашмашынем. Тебір бахча бақча урла сень пақши екен. Вәт хвала да в журла курнать анат енжен. Шумырзем шыва ақтырашы, шыв жидеть батнех, арманзем шеп, авырдаща шынықне де салатне. Ширік видер, шәмірт видер, ұлдын көмілін шинжен, курнать хевелшев лидер, аптраман кашми жинжен. Аквара, чибер, тибеля, кышт ваданышлы дабек хабара тілей хевейлі шыв армани хыжібе. Шав заман шудальчы гайры верук сенші кагашми. Игі гач азырғары, хер драйт пузи Хертратте херпаратмен кышт хомырдарақ шүшне, мінішкел жуна варатмен шак картина он жүхне. Пырчы, пырчы тезілері, сабаланчыш көтірзем. Әнжебе хевел тірлері он бүшне тепетне Кынгыва купальник шейін пергенет хер зарзалат, әмітленне әмітшітнен келіне левал шырғалад. Тандаш качын кымыл савак, пыдарайман хынаран. Шава им, тит басов. Шава. Тит хереліне аптырман. Шава инде. Той болаттыр кергуне керліхебе. Ял баян да гадер. Каштелашын тықтабеп. Пичі журла герман урла гай энри. Авланмашкында кашт хурлах. Тень хыбар. Илме Он Унжын куншын кем каламе, үпкелеме тетаван. Ял жылышке, ял халаме пілдерзе хуни аван. Халлеге шывран тухсасын, Викторбай улашкинчен шапкана узатсасын станцин джейн. аптраман официалла денебек правление пырзакече пажала унын председательнем. Варжыхышын председатель Шав Самаев чекаллех. Сувлахран пуянах матча халь хавжаны бек пушшех. Шавылба шаплаун жуже. Шын дубас Шагын бек калажу бульже унын кабинетінче. Что с юлдаш местень? Теревал. Шав хоналан. Мен тень, мен эшлестен. Парт пугуран. Анман. Тваси, Иван Исаевич, веренезе день бардак. Хм, коллег Кундаев, значит, атно утпек. Табырдат. Шамылмар, халашланмашкан, суллагай бала пәр замақпалла халсанын председатель болмалы. Эбе манын тадагамын. Хывынақ пул, мен Эп курах хываламашкын пахчана хыяр мельги. Чирлеп. Райком каларе, шин тупрымда. Ос шидейме. Совет шаре аспамаре мунда. Марш, атака, наступление, Хальялда да жавиккень. Пулажап, правление членя, вещь хамана да тень. чу, Иван Исаевич. Опыт волхермар, она эсхеве хубайман качча. Опыт халах самана. Ну, лайхмар аплағы матлық. Езі варжы варшыны жух, атене қалық. Халі өвілі шук-шук. Что ты эс? Шававанда Аптраманда Аптрамандавраш династи те истрен харадыным. Калагане поля. парти, парти сенне занятна. Ну паллахвал демократи суйлавба, чухланана. Шын жук шаллам хобеледен. Хыжы пәтріш пужебех. Хыжы ман бахчам, келедем, мана немдет кунебех. Хыжы бур шардан гелетте паспортта илмеш кунда Эшкелетте, шигелетте хулана вежет, янта. Акна, вырны, шапна, пишне хулара он жучебе. жеш пит евро бишне, вашанка еплене бек. Мен вара колхоз калага, шиль хапхалы юткардаш, хамыр хамыргил журдайы, эш анлан, юлдаш. Кун берге шапла жутла ал жидеріш хапірре, хуларан каллежін табе ялзене. Уя хире. Аптраман энри итлере темлешене Эметпе, Парти. Парти алшидере Терлеже Терлежі